Corona Schruter estis fama germana cantistino, actorino cae componistino. Si nascigis en la urbo Guben, kiel uno la quar infanoi de la cortega hoboisto Johann Friedrich Schurter. Si pasigis sian fruan infanagion en sian nascigio urbo, sed, dum la sebiara milito, la familio logis en Varsovio. La infanoi cresquis en arta musica cae teatra etoso cun alt nivela educado. Ili ricevis ian unuan musican trainadon de sia ambizia patro quiu poste conducis ilin al Nederlando cae Anglio en tre successa musica turneo. Ciel Leopold Mozart faris Con la yuna Wolfgang kaj fratino Maria Ana, La frua musica treinado contribuis a la capablo de Corona en interpretado cae componado. sed la troa exercado da magis voĉon, Charlapatro la volis amplexigi la capablon de la mirinfano. Pos la fino de la milito, la familio translocigis a Leipzig, quie en la secva iaro ili recomensis la activetson de la granda concerto de la urbo, cae la componisto Johann Adam Hiller estis electita gia musica directoro. La dectriaragia corona captis la Hiller, quiu felice transprenis la trainadon de la talenta knabino. Corona profitis alla sendangera tecnico cium li instruis, cae si prosperis ciel cantistino, evoluigante la puran cae glatan vocion ciu fundamentis sian famon. De sia debuto ciel mir infano, antau la spectantaro En 1764 si faridgis la fam conata primadono de la Leipzig concertei cae la unua professia germana concert cantistino quiu laboris in publicae locoi. Corona Schröter havis artiste imponant talentam personetson cae si estis considerata nesuperebla rilate al efficetso cae intensetso en interpretado, aspecto profunde apresita de sciai adorantoi. Uno el sciai plei pasiai admirantoi estis la iuna componisto Johann Friedrich Reichardt, quiu componis itala in arioin por corona. Alia el tiui estis Wolfgang von Goethe, quiu studis en Leipzig de 1775 xis 1778. Li audis xin en concerto, poste li renconti xin en oesser, quie xi estis ege talenta pentrista studento. Cai li ludis amatoran teatron cun xin lia impreso pri corona estis tiel forta, che li vocis la dude quin jarajan cantistinon alla Weimara Musenhof, kiel cortegan cantistinon de la duquino Ana Amalia de Saxio Weimaro. Tie, Corona Schroeter farigi la centro de la cortego de la Musoi, cae famigis pro sia bellezzo cae graziezzo. Si unue presentigis ce la cortego la 23 de novembro 1776, cae poste si membrigis el la amatora cortega teatro. Si partoprenis en almeno dec hoc productadoi, multa ielili scribitai de gett. Ambau estis cum laborantoi en la plei popularae teatrajoi, foie cefrolantai i frigenie auf tauges en la unua presentado de la prosa versio de Goethe, cun li mem ciel oresto. Si componis acompanan musicom por teatrajoi, ciel endie fischerin de Goethe ancau si ne nur frolis en dolcen, sed ancau componis gian fonan musicon, tiel kiel la malferman canton de Der Erkunin. Si estis la stelulino, quio altiris homa masoin por sia soluda virtuosa laboro en la teatrajoi. kiel estis raportiti, ciam sice frolis en la dramo proserpina de Getz. Corona presentigis en diversai concertoi en Leipzig, quelcae cum sia frato Johann Samuel, tiam la Leipzig spectantaro festis sin ciel en siei adolescai iaroi. Si amicisis con Friedrich Schiller, qui es si poste shipos te Bedaurinde, tiu i ci lieders estis perditai, same ciel el du dramoi, sentoi darioi cae duetoi, cae la autobiografio donita el getz en 1700 Tamen, si publicigis du collecton de lieder. Corona Schutter, la fam conata cantistino, applaudita actorino, artisto, componisto caimuso, quiu havis grandegan influon en la cultur vivo de Leipzig cae Weimarro, sentis que si devis accompani sien pubblicigotain vercoin per tiu cii vortoi. Mi devis venki multain duboin, antau seriose preni la decidon el doni collecton de mallongai poemoi, quiuin mi provisis per melodioi. Sur nia sexo, estas stampitas certa sento de dezzo cae moralezzo, quiu ne permesas al nia peri sola, publique, cae sen escorto. Tiel Kiel mi presento citiun mian musican vercon alla publico se ne timeme, char la ardai opinioi cae instigoi de iui homoi facile povas esti misformitai pro compato. Ancau la laboro de iu ain, signorino, vecos ia grade similan compaton en la oculo de aliai faculoi.